ceramista bat, baina eskultura egiten duena. Eta argazkilaria egin du ceramika arkitekturan. Orduan gai principala da ceramika, baina puntu desberdinatik ikusita. Oso interesantea da, nik uste dut eh, jendeari gustatuko saiola. Serenbiak oso berriak dira, oso begira da beresiak aurkezten dituzte eta espero dugu jende asko tortzea Mm, lekunberriko B eta B espazionetara etortzen denak atxemanen ditu, e, forma geometrikoak dira baina organikoekin nahasia, zer inspiratu zaitu zete zuek duzue, gaia eman. Esagutu genuen rut Barcelonako galerie batean, eta asko gustatu zitzaigun bere piezak. Oso bereziegiak iruditu zitzaizkigun, eta gonbidatu genuen hona etortzea. Orduan, nik uste dut oso poetikak direla, oso sensibleak, eta jendeak etzuen espero behar, zeramikako piezak tradizionalak. Zer naiz eta zeramika tradizionala izan, hemen daukate puntu bat oso berezia. Eta ez dira zeramikak etxean erabiltzeko, baizik eta begiratzeko eta disfrutatzeko. Zakit ezagunagoa ote den Mikel Blasko gehiago argazkilari gisa zeramista gisa baino? Bai, bai, e, ziur, ziur, arrazkilari moduan, eh, bai, presentzia gehiago daukadala eta zeramika azkenean e, eh, pos, duela hilabete batzuko asuntua da. Azkenean ikertu egin dut eta sakondu dut gai honetan. Arrigarria da, erakusketan ikusten dira zeramikaren gaineko argazkiak eta arkitekturaren gaineko argazkiak, baina ikusten da argazkian zeramika obra batzuk, eta argazkian agertzen diren obra hoiek beraiek hemen ikusgai dira paretatik eh, dilindan odol edo malko gorriak balira bezala adibidez obra hori ez nola pentsatua duzu erakusketa hau Nik uste ceramikak arkitekturan limiteak eh, zabaltzen ditula. E, eh, beste esparru batean sartzen dut, nik uste terekina monumentu punturaino iritsi daitekela. Eta monumentua izateko ze behar du? Nik uste besteen gandik bereiztea. Azkenean zerbait desberdina izatea eta bueno, ikustea benetakoa dela, desberdina argazkilari gisa, izugarriko lan mota desberdinak egiten dituzu, portretetatik eta erakusketa hontan ikusten den hau, zure ze parte da, sortzailena, libreena? Ni arkitekturarekin lan asko egiten dut gunerokotasunean, azkenean Euskadiko Arkitektura Institutuan eh, nabil lanean, eta orduan zeramika eta arkitektura batzea naturala iruditu zitzedan neri. Kasu hontan oso lan pertsonala eta librea izan da, eta nik jarri ditut limiteak eta horregatik sentitu dut oso nerea. Badu orden bat erakusketak? E, ordena guztiz librea da, azkenean ere prozesua ere ez da izan anarkikoa, baina bueno, eraikinak orden natural batean ikusi ditut, eta hemen ere orden naturala bakoitzaren orden naturala izango da. Bidaia honen e, iparratza zein da? Ba, nik uste zeramikak lortzen duela erekinei monumentaltasun hori ematea eta balio hori nik uste eh, eman barzaiola. Lekun berri atortzea, ze izan da zuretzako? Ba, donostiarra izan da, eta e, iriburoko gaztea, asko gostatzen zaitela ateatzea, ba, beste zonalde batzuk ikustea polita da. Gaina berrirekin erlazioa daukat, e, gaztean nintzanean askotan etorrelako uda pasatzera. Eta bueno, duela zurtzi do bat urte ez nintzala etortzen, eta duan, bueno, ba, hor, aurkitu naiz berriro lehengo lekuekin eta e, pentsamenduekin. Ruz, ongi etorri irratietara? La meba obra no, es una mica abstracta, rutek esan duena da bere obrak abstraktak direla, ez, dira, ez duten nahi realistak izatea, baina inspiratzen da batez ere edertasunarekin. Eta edertasuna nun aurkitzen duen eta naturan. Orduan asko gustatzen zaio naturari begira. Eta asko gustatzen zaio ere mugimendua. Ordun berak esaten du mugimenduak eh, edert, eh, edertasuna daukala eta saiatzen da eh, ber piezak mugimendu izatea. Pieza asko ere taldeka joste, ez joste bakarrik. Eta hori da progresio bezala, evoluzio bezala, eh? aurrera pena egingo balute bezala. Ordun bera oso motivatuta dago horrekin. <laughs> Tanik dut. Joserra senperena, lekun berrira etorri zara, ze lotura erakusketa honekin? Jose Marita Lola, etxeko zera, jabeak, eh, lagunak ditut, eta egondan nago hemen ba, hainbat aldiz, eta hoien artean, ia, zegoen nintzen, e, udako erakusketan, eta aurten gopiatu naute, ba, eh, erakusketaren e, kontzertu bat emateko, eta hemen gaude. Egin ditut hiru disko piano utzez eta hoietako diskoietako hartuko ditut pieza batzuk eta gehienak izango dira azkeneko diskokoa, Existentzia Minorrak izenekoa, 2019an grabatu nuna, 45 minutuko kontzertua izango da, eta espero dute eh, publikoari gustatzea. Hori izan dezaket. Zuretzako gustagarriak dira lako gomitak? Bueno, lehenik eta behin, eni parralde zagutu nuen hain dara hogeita piko urte, zeni izan nintzen laro gita sortzian eta laro gita mintxoriak taldearekin jotzen, eta orduan parraldeko ia herri guztietan jotzen genuen, Eta orduan, ba, iparraldera etortzea, ba, beti, ba, oroitzapenak ekartzen dizkit, eh? hori alde batetik, eta bestalde mm, oso berezia da eh, arte galeria baten erakusketa jotzea, ez da? Eh, ematen dio kontzertuari beste e, eh, egaldi bat, esan daiteke, dakit, Eta, bueno, nik uste musika beste dimentsio batean esatea badago, beste dimentsioan jartzen dula, eta ilusio handi, handia egiten di, gaina oso ondo montatu dute txapitoa eta jardinean eta bueno, oso, oso itxura du, oso itxura ona du.